kiom da intimae amicoi vi havas. Ču vi havas multein amicoin? Ču vi condividas vian vivon cun kelkai aliei homoi? Kiom da intimae amicoi vi effective havas? Ču vi consideras vin amicema homo? Či tiui demandoi eble shainas banalai, sed ili concernas interalie vian viv contenton cae ec vian sanon. Socia isoligio ligigias al pli granda risco de depressio, anxio, cor malsanoi cae ictoi. Dum la cronvirusa pandemio, cetiui problemoi farigis pli oftai cae severai. En antaua usona esploro, relative multae homoi informis che ili tutte ne havas intimaina amicoina. In la iaro 2021, la quanto da tiai compatindai homoi quar obligis. Cion da amicoi estes necessai por sana socia vivo? Fakte, ce tiu demando estas ne giusta. Ne temas pri quanto, sed pri qualito se oni havas almenau unu amatan personon, quiu profunde partoprenas en onia vivo, ian tio suficias por bon farto. Tio povas esti cunullo, patro, patrino, au bona amico. Sed estas preferinde, cae pli secure, havi man plenon da amicoi, se oni volas sentis sin connectita. Fakte antropologiae studoi montris che la homo povas teni multa in amica in in samtempe. Tio signifas nucleon de quin pli proximae amicoi cae plura in pli vastain circloina de ocasae amicoi. Psicologoi recomendas che de tempo al tempo sin demandu. Ciu mi sentas min sola, sento pri solezzo estas ia spezza alarmo. Ciu normala homo sentas tion en certe momentoi de sia vivo. Cai solezzo ne ciam estas negativa sento. Oni ja besonas pace cun nur con si mem en iei fazoi de la vivo. Cai solezzo eble estas plesura cae fructo dona ocaso por retaxi siaen prioritatoen cae vivo electoen. Oni ec povus asserti che povas havi bonaen amicoen nur tia homo quiu estas amico de si mem. Alia afero estas solezzo cun angoro. Ien ocaso por rememori pri malnovai amicoi quiuin ni neglectis cae flanken lasis. Eble estas tempo por recontacti ilin. La quanto da tempo quiun oni dedichas al amico estas essence grava. Nome, ne suficias quelc minutai salutoi cae suprajai vortoi. Necessas condividi sentoin, cae esprimis si volemon pri la aliulai sentoi. Sur tiu campo estas same grave paroli cae ausculti. Esperantistoi estas en citiu afero privilegiae. Nia lingvo malfermas la mondon al multae amicae relatoi. Cae nia ideologio de pacemo cae toleremo cun ligas nin pli facile. La modernae technologioi kiui disponigas babiladon cun homoi cie ain estas vera donatso. Ni profitu tion. Sanon al vi.